Jeremiah. Yeah. Chega aí, vai. <laughs> Ai, Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's soma, I know you know it's soma, I know you know it's soma. Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's soma, I know you know sabe o que? Hoje é minha presa, a noite inteira é você. Porque oh, yeah. eu vou te deixar, tipo, coisa bem na minha mão. Quando eu rebolar devagarinho até o chão. You know mind, no, I ain't gotta say it. You already know just what I'm thinking. You know you need some time, ain't no conversation. All I know is by your body language. E você quer então não toma, chega mais e soma. Yeah. Sente o meu aroma, vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know I know you know I know you know então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma Vê que a noite é nossa, a gente vai se acabar I know you know what's soma my I know you know what's on my I know you know what's on ah, ah, O que yeah, eu quero fazer yeah. Cê sabe o que? Yeah. Hoje a minha presa a noite inteira é você. Ah, Porque oh, yeah. eu vou te deixar, tipo, crazy bem na minha mão. Quando eu rebolar devagarinho até o I know chão. You know what's on my, my, Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's soma, I know you know it's soma, I know you know it's Eu gosto tanto do seu jeito oh, yeah. de me beijar. E a gente se embola em qualquer lugar. Ah. Palms, palms till you feel up. Get you with that bomb, bomb till you feel up. You know what we on, on when we get up. Você calma, on, on, get, get up. Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar, se acabar, se acabar você quer, então toma Chega mais e soma, sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar ah, ah, ah, Se você quer, então toma Chega mais e soma, sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar I know you know it's I know you know it's Oh yeah Oh yeah. Oh yeah.